الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي braćo i sestre, što se tiče ovih bolesti o kojima smo govorili prošli put, one dolaze paralelno sa otuđenjem insana od prirodnog puta islama koji je Allah Đelešanu poslao ljudima. Dakle, prirodni je put da čovjek klanja, da čovjek bude u pokornost Allahu Đelešanu, da bude čist, da bude pod abdestom i tako dalje i tako dalje. I upravo otuđenjem od tog pravog puta često dolazi do ovih oboljenja koja, nažalost, pošto se kod nas ne zna da je Kur'an lijek, u mnogo slučajeva, iako su ne medicinski slučajevi, završavaju na psihijatriji, a oni nisu za psihijatri. Do duše ima i tih ljekara koji kažu idite hođama. Islamska ulema ili oni koji znaju o vjeri, dužni su da čuvaju akidet muslimana, ideologiju muslimana, dužni i da ispravljaju tu akidu. Jer se sada dešava, a dešavalo se tokom čitave istorije, da ima oni koji imaju pogrešan prilaz ovoj temi. Pa ima nekakvih nadrihođa, pa nekakvih sihirbasa, pa nekakvih vraćara, gatara i tako dalje, koji zavode svijet i u stvari u mnogo slučajeva dešava se da ljudi jednostavno izlaze iz vjere, odlazeći takvima i poslije toga govoreći onaj nam sve pogodi, onaj sve zna i tako dalje, Dakle, oni koji znaju o vjeri dužni su da čuvaju akidet muslimana, ideologiju, pravu ideologiju i da se osvrnu na ovu temu. Dalje, ima jedan strah također od jednog pogrešnog trenda u ovoj temi. A ta je da se poslije sve stvari objašnjavaju džinskim djelovanjem i šetanskim djelovanjem. I to je pogrešno. Rekli smo da musliman ima oružje, mu'min ima oružje i haubice i teške haubice i sve moguće protiv tih sila u kuransko-hadijskoj uputi koje se mora i treba da drži. Ovo su samo uvodne napomene koje smo već govorili. Mi smo već duboko ušli u temu objašnjavajući o specifikama tog džinskog šeitanskog roda da bismo znali kako se ponašati sa njima i protiv njih jer je evidentno, vrlo evidentno, a posebno nakon ovoga što se izdešavalo kod nas, da ima mnogo oni koji su pogođeni ovom bolešću. Ja sam naveo i prošli put da je bilo jedno empirijsko istraživanje kod nas u Islamskom centru u Beču, kada su šejhovi koji se bavili ovom tematikom iznenađeni postotkom bošnjačkog svijeta koji je pogođen tako da se izrazim tim džinsko šeitanskim sindromom iznenađeni su postotkom rekli smo prošli put kad smo govorili o kapijama ili mogućnošću džinsko šeitanskog djelovanja da je jedna od tih najvećih kapija kroz koju najlakše djeluju te sile jeste strah strah pa taj stres straha se upravo desio našem bosnijskom narodu jer džini, šeitani upravo djeluju tad. Jer je to jedno od stanja kada se insan, čovjek ne sjeća Allaha Đelešanu. Ne sjeća. Sjećanjem na Allaha Đelešanu, učenjem bismile i njegovih lijepih božanskih imena sprečava se njihovo djelovanje. Čak se kaže u predajama da je najteži moment u životu jednog tog džina koji hoće i napasuje insana jeste upravo ulazak u insana ili djelovanja na insana jer ako se taj insan tada u tom momentu njegovog ulaska sjeća Allah Đelešanu i uči njegove istiaze kaže se da to biva uzrokom ili sebepom smrti dotičnog džina Ušli smo u temu i počeli smo da govorimo o tom džinsko-šeitanskom svijetu, o specifikama tog džinsko-šeitanskog svijeta. Govorili smo kroz kuransko-hadijske tekstove i rekli smo da je to jedina ispravna metoda u ovome jer su mnogi zalutali ovdje pa zato imamo nadri hodža, sihir, basa, vračara i tako dalje koji su zalutali i teoretski i praktično zato jedina prava metoda u ovome jeste slijedjenje kuransko-hadijskog teksta alhamdulillah to imamo kuransko-hadijskog teksta pa smo rekli da ćemo se isključivo držati što se tiče objašnjenja ove teme, upravo toga da slijedimo kuransko-hadijski tekst u pojašnjavanju ove teme. Dakle, ušli smo u temu o tome da objašnjavamo specifike tog džinsko-šeitarskog svijeta koji može da djeluje u izvjetnim slučajevima na insana. Došli smo do onoga pitanja gdje smo rekli da su džini stvoreni od plamena vatre, Pa da navedem jednu od tih predaja koju prenosi muslim i Ahmed i drugi od Ajše radijallahu anha koja je rekla kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hulikatil melaiketu min nur wa hulikal džannu min maridi min nar wa hulika adem mimma vusita lekum Kaže stvorene su melaike ili meleci od svjetla, od nura stvoreni su džini od plamena vatre i stvoren je Adem onako kako smo vam pojasnili i objasnili. Ovdje smo negdje od prilike i stali. S tim što smo potegnuli pitanje, ako su džini šeitani od plamena vatre, pa kako će oni biti u džehennemu, oni koji su nevjernici, kako će oni u džehennemu biti kažnjeni vatrom? Jer se zna da je džehennem vatra, odnosno da je kazna džehennema, kazna vatru, a oni od vatru. Na to su odgovorili islamski učenjaci od prilike rekavši prije svega da bi se to moglo razumjeti, pojednostaviti čovjek je stvoren od zemlje, jel tako, odnosno od sastojaka zemlje i od vode pa ipak ne možemo reći da je čovjek zemlja jako je stvoren od toga isto tako što se tiče džina iako su stvoreni od plamena vatre ne možemo reći da su oni sami plamen ili da su oni sami vatra Zato postoji mogućnost i to ništa nije čudno da budu kažnjeni vatrom. Oni sada nisu vatra, jer da jesu, onda bi spalili čovjeka. Šta se kaže u jerodostojnoj predaji koju prenosi Buharija? Inne šajpane jedzi minel insani medreddem šetan kola po ljudskom tijelu kud kola i krv pa prema tome nije on vatra da je vatra spalio od insana ili hadis u kome se kaže ima više tih hadisa ili više predaja pa jedna od njih je da poslanik alaih salam kaže inna adu vallah iblis zahedi šihabim min nar lijed alehu fi veđhi da jednom prilikom Iblis došao poslaniku alaihi selam sa upaljenom bakljom da mu je da bude u lic da ga spali da je šetan Iblis, taj džin nevjernički džin, tako da se izrazimo da je on samo dva tre u ovom je smislu da je on vatra ne bi imao potrebu da nosi bak pa da ezijeti poslanika alaih selam. Dakle, ovi hadisi i ove predaje upućuju na to da džini, iako su stvoreni od plamena vatre, oni nisu sami vatra. Najlakše to možemo razumijeti iz ovoga. Insan koji je stvoren od zemlje nije zemlja. Jer da je zemlja, mogli bismo reći da se na njemu može saditi luk, salata i ostalo. Ne, insan je stvoren od tih stvari ali on sam nije zemlja bar ne ome dunjalučkom životu dok još živi prema tome je tako i din ne možemo ni za njega reći da je sam vatra nego da je stvoren od vatri a još je bolje reći Allah želešanuhu po pitanju kazne ili po pitanju bilo čega drugog inna Allahe ala kulli šeinim kadif on je moćan da uradi šta hoće a pa tome i da kazni žine u džehennem svoj vatr. Vrste džina. Postoji više vrsta džina. Prenosi se jedna od predaja u kojoj se kaže Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam El džinnu selasetu asna Džina ima tri vrste pa Onda nabraja Sinfun lehu medniha Jotirune fil heva Ima jedan dio njih koji imaju krila i oni jednostavno su negdje u zrak prhte. Dodajmo na ovo da postoje predaje da Allaha Đalešanuhu slavi sve što je na nebesima i na zemlji. To sam ja često ovdje znao reći. Sebeha lillahi ma fi semavati ma fil ard. Allaha Đalešanuhu je slavilo u prošlom vremenu sve što je na nebesima i na zemlji. Također i u sadašnjem i u budućem vremenu. I u sebi hulillahi ma fi samavati wa ma fi l'ar. Allaha žele šanu uslavi sve što je na nebesima i na zemlji ili će ga slaviti. Prma tome ne postoji mjesto u ome univerzumu ili kosmosu, Adan nema neko ko slavi Allaha Đalašanu, komu je u pokornost. Jedino sada se ne ulačimo u drugu temu, ima dio ljudi, ima dio ljudi i dio džina koji ne slušaju Allaha Đalašanu, oni su nevjernici, ali to ne krnji ovu osnovu kosmološku da u čitavom kosmosu Allaha Đalašanu sve slavi. Jer je to toliko mali odnos u odnosu na kosmos da je jednostavno zanemarljivo i Allaha Đalašanu slavi sve što je na nebesima i na zemlji. Drugi dio ili druga kategorija ovih džina kako se navodi u ovoj predaji jeste fu hayatin wa akari ima kaže i dio koji su zmije i akrepi vasinfun jehillun wa jazanu ima kaže i nekakav dio ili kategorija njih koji jednostavno borave ili stanuju slično ljudima na jednom mjestu ili putuju, idu, odeju gdje stanuju džini gdje se nalazi gdje su im prebivališta to također možemo vidjeti kroz vjerodostojne predaje oni vole i preferiraju da stanuju na mjestima gdje nema ljudskih stvorenja kao što su pustinje zatim smeće i otpad vi vjerovatno ovi stari se sjećate da su naši stari stalno govorili ne idite na mjesta koja su nečista posebno vrijeme akšama sjećate se sigurno da su znali po našim selima dovikivati pa vikati djete ne idi sad na buna navod u vrijeme akšama ranog akšama pa ne idi, ne znam, na mjesto, na cipelište nekako i tako dalje. Mjesta gdje su sumnjiva, odnosno nešta. Odnosno, postoji mogućnost da su na njima džini. Zatim, neki stanuju i sa ljudima. Kod ljudi. Sjećate se iz prošle tribine da smo naveli predaju da je poslanik ali i sela mišao u pustinju kada su ga zvali i pozivali da im uči Kur'an i da ih poučava islamskim propisima pa su ga tražili ashabi mislili da ga je nestalo da je ubijen pretražili sve najtežu noć kažu u životu proveli tražeći i tragajući za poslanikom ali selam a on ujutru ide iz pravca pećine Hira i onda im je i pokazao mjesto gdje je boravio sa njima i tako dalje jer je išao kod njih pozivao ih islam dakle poučavao ih vjeru ovo da se nalaze na tim mjestima prenose razne predaje od Ibni Abbasa, od Ibni Mesuda, radijallahu anhuma i drugim. Stanovi na smeću, na otpadu, da bi jeli otpad od ljudske hrane, kao što smo već ranije naveli. Pa i po ljudskim kućama. Prenosi se min sigari tabi'in, kao jednog od mlađih tabija, kaže mamin min ehli bejtin illa wa fi saqfi bejtihi min al džin wa iza vudi al gada'u nezalu fata gada'u ma'ahum wal aša'u kezalik kaže nema stanovnika kuće ili nema kuća a da pod krovom tih kuća nema džina pa kada se u toj kući postavi hrana ručak siđu i jedu sa njima ili kada se postavi večera također. Međutim, kaže se u drugoj jednoj predaji Ma min ehli bejti min el muslimine ila ve fi sakfi bejti min el džin min el muslimin Iza vudija gadauhum nezelu fete gadau ma'ahum Wa iza vudija ašauhum nezelu fete ašau ma'ahum Jedfe'u Allahu bihim anhum U ovoj predaju u stvari se vidi da su muslimanski džini u stvari zaštitnici u izvjesnom smislu jer kaže se ne postoji muslimanska kuća da u njoj također pod krovom ne postoje žini muslimani kada se postavi jelo u toj kući siđu i jedu ručaju a također kada se postavi večera siđu i jedu kaže Allah Belašanuhu sa njima valjda brani od, od drugih međutim džini koji su nevjernici ne stanuju na takav način u tim kućama nego prenosi se u predajama da oni stanuju u kućama muslimana i nevjernički džini ili kjafiri u wc i tako dalje pa se kaže u jednoj od predaja inna hadil hašuše muhtadire fe ida eta ehadukum ul halae fel jekul Allahumme inni e'udu bike minel hubuti wal habaiz kaže se dakle da oni prisustuju ili da su na tim nečistim mjestima i džini koji su šetanski džini ili odnosno nevjernički džini koji ne vjeruju i zato kaže kad neko ulazi u WC neka prouči dovu koju se kaže Allahumme inni e'udhu bike minel hubusi wal habait o moj gospodaru tebi se utječem od džina koji mogu biti ženski i muški al hubus wal habait iz prakse oni koji se bave liječenjem Kur'anom napisali su knjige znaju da tim nevjeričkim džinima smeta ugodan miris kao što je miris miska pa ga jednostavno uproti kada se dešava da on sa onim koji je pogođen tim šeitanskim mesom, pa ga jednostavno mucije, zijeti, baca tamo i ovamo, jedan od načina jeste da se ukruti sa mirisom miska. Muslimani džini njima to prija dok ovima ne. I zato on se nalazi u tim mjestima koja su prljava, koja su nečista, gdje se nalazi nečist. Pa čak kada se upita neko od tih E ovdje u ovoj knjizi jedan od tih poznatih ljekara na tu temu kaže pitao sam jednog od tih džina koji je musliman pitao sam ga da li stanuju u WC-ima tim soljama pa kaže ne kaže to rade oni koji su nevjernici i njima dakle smetaju lijepi miris čistoća i tako dalje i on se nalaze na tim takozvanim nečistim mjestima oni također žive u pećinama u nekakvim provalijama pukotinama zemljinim, zemaljskim u raznoradnim rupčagama vjerovatno smo mnogi od nas čuli hadis u kome se kaže la je bulenne ehadukum fi džuhr nemojte mokriti ako najdete negdje u rupu A to se upravo dešava kod mnogih. Što? Dalje se u predaji kaže Kalu li katade Vama jekrahu min al bevli fil džuhar Kaže, a zbog čega je pokuđeno da se to ne radi u takva mjesta? Kal ju kalu innaha mesakinu džin Kaže, prenosi se ili kaže se da su to mjesta gdje mogu stanovati džin Zato se i dešava ponekad se dešava da taj šeitansko džinski mes udari na čovjeka oni ne zna zbog čega desi se kao vid osveti ili je čovjek pao na njega on se ne viđaju ili je čovjek prosuo nešto na njega ili je kao ome slučaj što prenosi se ovaj hadis dakle pomoklio se na njega i tako dalje pa se desi osveta džina iz tog razloga ima takvi slučajeva i bude takvi slučajeva dosta Također se prenosi da ti zini šeitani između ostalog u predajama se kaže stanuju u torovima deva dakle na tim mjestima gdje su gdje oni preferiraju jednostavno da budu e da li sad ti zini i šetani da li oni jedu i da li oni piju pošto su oni od plamena vatre da li oni imaju mogućnost da jedu i piju. Mi smo imali već ranije nekoliko tih predaja u kojima vidimo da oni to rade. Naime, da jedu i piju. I tako nam govore te najvjerodostojnije predaje. Kaže se u sahihu Buharije od Ebu Hurereta radijallahu anhu ennehu kjana jahmilu ma'an nebi sallahu alaihi wa sallam tako dalje poduži, poduži hadis je uglavnom na koncu tog hadisa kaže se da je Ebu Hureyre upitao poslanika alaihi salam ma balul azmi var raute a šta reći o kostima i o balezi, odnosno o izmetu životinja naime ovdje moram malo pojašnjenje ovaj muslimani u početku islama nisu se čistili kao što se čistili poslije naime tek je došlo poslije ne baš u početku islama da se muslimani čiste vodom Na početku ste čistili kamenjem i raznim drugim stvarima, dva, tri put, jednostavno se otere i s time očisti se. Sad je poslanik Ali Selam zabranjivao da se čisti sa kosti. Što iz kog razloga? Je ovdje upravo pita je buhurere poslanika Ali Selam. A šta o kostima i o balez, odnosno o izmetu tih životinja? Naime, te kosti su u stvari jedan vid hrane za te džine kao i ta balega odnosno izmet od životinja je također za te džine jedan vid hrane pa rekao poslanik alaih salam odgovarajući na pitanje Ebu Hureyre kal kuma min ta'amil džin wa ennehu etani vestu, vestu džin na sabin wa ni'mal džin فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعزم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما kaže to dvoje u stvari hrana za džine I kaže, došao mi je jednom prilikom vest ili delegacija od nekih džina nas, a to kaže dobri džini, dobri džinovi, pa su me pitali o svojoj obskrbi, o svom zadu. Pa sam molio Allaha Đelešanu da im da, da ne prođu pored kosti ili pored te balaje životinske, a da im to ne bude, ili da na tome ne bude njima hrana. Dakle, to je vid njihove hrane. Šetani džini, oni jedu lijevom i piju lijevo rukom. Zato muslimani trebaju u svom bontonu, u svom ahlagu da to rade desnom. Svi ovi čapirski nekakvi bontoni, pazite dobro, pogledajte nekakve velike ličnosti, ove čatirske često ćete vidjeti lijeva ruka lijeva ruka pije lijevom rukom jedu to je to je ham, čatirsko hem je čatirsko hem je šeitarsko muslimani i adabi islamski bontoni islamski su da musliman jede i pije desnom rukom time se razlikuje od tih šeitana Iza akela ahadukum fal yakul bi yaminih wa iza shariba fal yashrab bi da inne šeitane je kulu biši mali, u ješrebu biši mali. Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije, neka pije des, desnom rukom. Jer šeitan jede i pije sa lijevom rukom. Prije jela bi trebalo pomenuti Božje ime i reći Bismillahirrahmanirrahim ko još doda Allahumme barik lena fima razaktena vekina adabennar alhamdulillah Znači prije jela bi trebao i bunton je islamski da se da unese Božje ime i da se kaže Bismillahirrahmanirrahim. Ima jedna predaja vjerodostojna koju prenosi muslim od Huzeyfe radijallahu an. Kaže kunna iza hadarna ma nebi sallallahu aleyhi ve sellem amen, lem nada idijena hatta jevda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fejada ajada kaže kada smo bili ili bivali sa poslanikom alaihi salam na sobetima dakle na mjestima gdje se jede kaže mi smo naše ruke stavljali u hranu prije ruke poslanika alaihi salam prvo bi poslanik alaihi salam započeo وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتدع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها ثم جاء عربي Kaže, jednom prilikom se desilo da smo bili tako na sobetu kad dolazi jedna djevojčica. Kao da je nešto gura. Kao da je nešto vodi. Trči i sa rukom trči u hranu kaže poslanik alaih selam je zgradio za ruku kad dolazi nekakav bedui na isti način thumma jaa arabiyun ka'annama yudfa akhadha bi yadihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thumma qal Boži poslani izgrabio i njegovu ruku, uhvatio im ruke i drzi i kaže I inne jedehu fi jedije ma jediha Kaže, tako mi onoga U čioj ruci je moja duša Sa rukom ove djevojčice i sa rukom ovoga Beduina i ruka šetena ja držim poslije je muslim dodao u drugom rivajetu vezade muslim si rivajet thumme zekere sme ve vekel a zatim je poslanik a.s. spomenuo Božje ime bismillahirrahmanirrahim i počeli su jesti šeitanu tad nije bilo dozvoljeno da jede rekli smo u prošlom predavanju da su oni sa nama kada jedemo kad kažemo bismillahirrahmanirrahim oni ne mogu sa nama oni su sa nama nažalost u našim postanjama sa našim ženama ali mi kada izgovorimo rekli smo onu u dovu Allahumma jenni bni šeitana va jenni bi šeitane ma razaktena kad izgovorimo tu dovu Bože gospodaru odvoj nas od šeitana i nas i naš ehl i ono sa čime će se začeti večeras čedo ili začma se čedo kaže se da šeitan jednostavno ne može prisutovati inače prisutuje prema tome oni su sa nama ali mi kuransko-hadijskim življenjem, življenjem na tim osnovama, stavljamo paravan između nas i njih, oni žive svojim životom, mi živimo svojim životom. I zato je velika potreba da se govori o tim stvarima. Da svi budu na svoj način ljekari protiv tih sila. A bit će ljekari protiv tih sila držeći se kuransko hadijsko recepta u životu. Oni su sa nama kada dolazimo našim kućama prije ulaska u kuću bi trebalo pomenuti Božje ime zaključiti kuću sa bismillah kuća koja se zaključa sa bismillah ne ulazi šeitan kaže se u sahihu muslima prenosi se od Džabir ibn Abdullah koji kaže da je čuo poslanika alaihi selam i da dehale ređulu bejte فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت tebel hasan. Kaže kada neki čovjek uđe u svoju kuću pa spomene Bože ime Bismillahirrahmanirrahim prilikom ulaska i prilikom hranjenja ili jedenja reče šetan nema nama ovdje stanovanja nema nama ovdje večere a kada uđe u kuću pa ne spomene Božje ime prilikom ulaska u kuću kaže šetan svojoj brati evo nama konaka a kada pođe jeste na pomene Božje ime prilikom hrane ili jedenja hrane reče šeitan svojoj brati sada imamo i konak i večer i pored ovih predaja o kojima smo govorili nalazimo da se ipak islamska ulema razilezi u pogledu i jedenja i pijenja džina odnosno šeitana Ima jedan dio koji nemaju nikakvog dokaza za to, koji kažu da oni ipak ne jedu i ne piju. Ne treba se ni okrećati na to mišljenje, smo vidjeli koliko ima ovih vjerodostojnih predaja u kojima se kaže da oni to rade. Ima drugo mišljenje u kome se kaže vezano za vrste džina, da jedna vrsta u tih džina jede i pija, druga ne. Pa kažu, i navode predaju koja ide u prilog toga el džinnu asnaf fe halisuhum rih kaže ima džina raznih vrsta između ostalog kaže ima i oni koji su čisto krvni, puno krvni kaže oni su kao vjetar la je kuluna vela esrebuna vela je tevale dun kaže ti niti jedu niti piju niti se raznožavaju ve džinsun minhum jekav minhum zalk ve minhum es seali vel gul vel kutrum kaže a ima dio koji jedu i piju i razmnožavaju se kaže od njih su nekakvi ženski demoni aspide ili nađak babe kako neki znaju reći ili vještice furije kako god hoćete u arabskom se ali zatim od njih su kaže i nekakvi elgul ili pustinski demoni ili kutru nekakvi zlodusti demoni i tako dalje dakle Oni kažu da ovi i jedu i piju i razmnožavaju se. Ovo mišljenje postoji mogućnost da je tačno, međutim sigurno je ili po našem najtačnije mišljenje koje kaže da oni svi jedu i piju i to je najvjerovatnije kako smo vidjeli kroz sve ove predaje koje smo naveli malo prije. To znači da ove predaje ne prave razlik između ovih i oni, nego kažu da šetan džin dođe hoće da jede, jede i tako dalje. Spominje se da i to ne preskočimo, da šeitan ima rogove. Interesantno je i kod kršćana i kad hoće da predstavlje šeitana, predstavljaju ga sa nekakvim rogovima i tako dalje. Zaista u predaji se i govori da šeitan ima rogove. Pa se kaže, im ne šem se tatlo ubejne karne i šeitan. Kaže, sunce se rađa između dva šeitanska roga. Va tagrub ubejne karne i šeitan. A kaže, također i zalazi između dva šeitanska roga to je vezano i sa zabranom klanjanja u tom vremenu to su dva vremena kada je e, poslanik a.s. zabranio da se klanja da li se ti džini šeitani mogu oblikovati mogu predstavljati, mogu materializovati tu imamo dosta predaja vezano za ovu temu pa se nadam da ćemo uspjeti da te predaje prevedemo prije jacije najvjerovatnije smo mnogi čuli predaju malo podužu predaju koja se prenosi od Ebu Hureyre a prenosi je između ostalih Buharija Mu'allakad kaže se u toj predaji od Ebu Hureyreta radijallahu anhu kaže vakeleni Resulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakijati Ramadan fe etani aad fe reala jahsu mine ta'an fe hasu ve kultu vallahi le erta anneke ila Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže bio mi je poslanik alaihi salam naredio ili dao mi zadatak da čuvam zekijat sakupljen uz Ramadan ili zekijatul fit pa mi je došao nekakav nekakva spodba i počeo da liže i da uzima onu hranu. Zgrabio sam ga, kaže, i rekao, tako mi Allaha Đalešanu, ja ću tebe sad, poslaniku, ali salam privest, da vidimo šta će on s tobom. Kal, inni muhtad, ve alejje ajal, ve li je hađetul sedire. Kaže, on se počeo braniti, pa ja sam potreban siroma, nemam, imam porodicu, zaista sam u teškoj potrebi. Kal, fa halejtu anhu, fa asbahtu فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل يسيرك البارحة kaže pustio sam ga šta ću sa njim međutim kaže ujutru kada je došao sabah dolazi poslanik alaih selam i kaže Ebu Hureyre šta je uradio onaj tvoj zarobljenik juče dakle poslanik alaih selam je znao da mu je dolazio قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه كذبك سيعود kaže Boži poslaniče on mi se nekako predstavio kao potreban kao u teškoj potrebi da ima porodicu i tako dalje pa kaže ja sam mu se smilovao i pustio ga nekide kaže on ti je slagao on će se vratiti ponovo tebi فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود kaže pa sam sigurno znao da će se on meni ponovo na veče vratiti jer je poslanik alaih selam rekao da će se ponovo vratiti فرسلته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لا يرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم kaže postavio sam se u zasjedu čekao i kaže na veče zaista dolazi na isti način liže iz graba onu hranu kaže pa sam mu rekao la erfa'anneke ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam opet sam ga uzao i rekao sad ideš poslaniku alaihi sallam kal da'ni sa inni muhtaj pa on opet njemu ma pusti me ma ja sam potreban va alaihi ajal imam poroditu la e'ud neće više nikad vratiti Farahimtuhu fakhallaytu sabila. Opet sam se smilovao, kaže Abu Hurajra i pustio ga. Fasbahtu fakala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ja eba Hurajrate ma fa'ala esiruk Kaže kad ujutru opet poslanik alaihi salam pita Ebu Hurajre šta ti je uradio ili kako se ponašao ili šta je bilo sa onim što si ga bio zarodio opet zna poslanik alaih sallam da je bio kod njega kultu ja Rasulallah šaka hađetem sadideten vajalen farahimtuhu fakallajtu sabile kaže Boži poslanice opet me na, eto, na istu foru tako da se izrazim imam porodicu potreban sam kaže ja sam ga opet pustio rekao da se neće više vraćati kal emma innehu kezebek vese jaud opet je slagao opet će se vratiti Farasadtuhu salise. Treći put mu kaže, postavljam zasjedu, fe džaje jahtu mine tami, fe ahatu fakul. Kad je došao, počeo lizati onu hranu, jesti, ta spodba kaže, zgrabio sam ga i rekao, le erfe anneke ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, hada ahiru salati marrat. Enneke tezu la ud summe te Kaže, sad ideš poslaniku, aleyhi selam, ovo je zadnji, treći put, da si ti tvrdio da nećeš doći, a opet si došao. Kal, i opet ovaj njemu. Dani u'allimuk kelimatin jen feuke Allahu biha. Kaže, gdje ti mene pusti, ja ću tebe naučiti da izgovoriš neke riječi koje će ti sigurno koristiti. Kultumahumne. Pa ga pita je Buhureire, a koje su to riječi? Kal, اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله kaže kada htjedneš na krevet kada htjedneš da spavaš prouči kursi Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum i završi to aje jer kaže iza toga Allah Želešanu će ti dati čuvara vjerovatno misli na meleka neće ti moći šeitan da se približi do sabah i kaže fa halejtu se i treći put sam mu zbog toga što mi je to kazao pustio ga i utišao je fa sbahtu fa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma kala yasiru kal bariha kaže opet ujutru pita me poslanik alejhi selam ha šta ti je ili kako si postupio sa ili šta je uradio onaj tvoj zarobljenik kultu ja rasulallah زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله kaže tvrdio je da će me poučiti nekim riječima sa kojima će mi Allah Đelešanu koristiti pomoć pa sam ga zato pustio opet kale mahije pa ga pita poslanik ali a koje su to riječi koje, šta je to kult قال لي إذا ويت إلى فراشك فقرأت الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكيانوا أحرس شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم tako dalje kaže tvrdio je kaže ako na večer kad hoću da ležem i da spavam proučim ajatil kursi od početka do kraja da će Allah Želešanu udati nekakvog hafiza i čuvara kod mene i da mi se šeta neće moći približiti do jutra a ashabi su bili ti koji su toliko bili da se tako izrazim pohlepni da saznaju nešto novo naime interesantno je kod nas ne samo da svijet ne želi saznati o vjeri, nego ni ono što zna ne želi primijeniti. a Ashabi su bili drugčiji. Ashabi su jednostavno bili pohlepni da čuju bilo šta vezano za vjeru da bi to primijenili. Pa čak, pa čak su slali rodbinu žena poslanika alaih selam u kuću. Idite, pitajte žene poslanika alaih selam kako je poslanik alaih selam postupao u privatnom životu sa ženama i tako dalje. Pa su čak poslije toga poslanika alihi selam slijedili i u tim stvarima pa ne samo da su ga slijedili u vjeri, u ibadetu slijedili su ga u ponašanju u, u raznim ličnim njegovim nekakvim stvarima kućnim stvarima tako su ashabi željeli ilm i nauku pa zato i ovaj ashab kaže se za njega vakjanu ahresa šeitin alel hajr da su oni bili najpohlepniji na bilo kakav hajr koji može biti pa je zato tražio čak i od tog džina da mu kaže nešto pa valjda će biti u tome istina fa kalem nebiju sallahu alaihi ve sellem i onda poslanik alaihi selam kaže emma ennehu kad saddekake vehuve kezub kaže da ti je istinu rekao jeste bo rekao ti je istinu, to je tačno. Dakle, kad se prouči ajatil kursi prije spavanja, ako Bog da inša Allah šeitan, ne bi trebao da može da ti dođe. Ako iskreno proučiš iz svog srca, onako kako treba, ne bi trebalo da ti se može približiti šeitan. A kaže, on je lažet. Ali eto, tad istinu rekao. Ta alem men tuhatib muzdelati ja eba hurejre. Znadeš li ti ebu hurejre s kim razgovaraš tri noći? Kale la, kaže Ebu Hureyre ne znam, ne znam tog ne poznajem ga kaže zak je šeitan kaže bio je to šeitan prenosi Buharija dakle po ovoj predaji šeitan može se predstaviti ili oblikovati na izvjestan način ne kažem da on može svoju moć ali se može desiti na koji način vidjet ćemo i poslije možda Allah Želešanu u njima dozvoljava to kad izgovore nešto možda im dozvoljava kad nešto urade i tako dalje da se mogu preseviti ali u svakom slučaju ova predaja koja se nalazi između ostalog u Buhari do duše talikan ili muallekan ipak govori o tome da se oni mogu preseviti ljudskom rodu da i oni viđaju o drugom jednom hadisu u Bej ibn Kjaba koji se nalazi zabilježen kod Nesaije. Kaže, ennehu kjane lehu durn fihi temr, wa ennehu kjane ete ahiduhu fe veđedehu jenkus. Da je ovaj prenosilac hadisa, kaže da je on imao možda jedan sepet ili, ili jednu posudu datula. Kaže, kad bi god došao kod tih datula vidi, kaže da te datule smanjuju se. Nema Fe iza huve bi dabetin šibhul gulam, el muhtelin kaže kad jednom prilikom našao je tu kod ti svojih datula, kod ti svojih urni kaže nekakvu kao nekakvu životinju koja kao da liči na nekakvog dječaka koji još nije ovaj porastao pa kultu leh pa sam mu rekao, upitao ga e džin nijun em insi jesi ti džin ili si insan kale bel džin pa mi je rekao i priznao da je džin وفيه أنه قال له ovoj predaj također se kaže da je rekao dalje ovaj بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك kaže čuli smo mi da ti imaš sadak da ti imaš dosta toga za podijeliti kaže pa smo došli ili željeli smo da i mi uzmemo od toga od tvoje hrane kal fa melledi udiruna minkum pa sad pita ovaj prenosilac hadisa ili ove predaje a šta nas može zaštititi od vas قال هذه الآية آية الكرسي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الخبير kaže a šta nas može spasiti od vas ili napraviti pregradu kaže ovo aje pa je onda spomenuo ajet el kursi ajet el kursi kada je to bilo spomenuto poslaniku alaih selam rekao je taj zulumčar je slagao s tim što je istinu rekao ali on je, on je lažo on je lažov, ali je u ovom slučaju istinu rekao. Dakle, zaista taj aje ili to aje, ajetul kursi, može da nas spašava od njih. Summe istadelle el hafiz bi hadise bi sajidi al mutafaddin. Ala ina šeitan jumkine te savorove te šakil. Zatim također se ovaj isti učenjak vraća na priješnji ovaj hadis o kome smo govorili i kaže dakle da se može šeitan oblikovati ili predstaviti materializovati. materializovati ima i ajet u kome se kaže innehu jarakum huva wa kabiluhu min hajsu la taravnahum on vas vidi i njegova bratija odande odakle vi njega ne vidite međutim kažu za ovaj ajet da se odnosi kada šeitan ili džin bude u svom takozvanom normalnom prirodnom liku i obliku pa se ne može vidjeti šafija jedan veliki islamski učenjak, jedan od imama mezheba, odbija mogućnost viđanja džina. Vjerovatno se ta predaja od njega u kojoj kaže da se ne mogu vidjeti džini, misli na taj prirodni lik džina. Prenosi se u predajama od Ebu Hureyre, od poslanika, ali i selam, ala zirveti kulli ba'irin šeitan, tam tehinuhunne bir rukub, kaže da na najvišem dijelu ovih jahaći životinja kada se misli na deve i ostalu kaže nalazi se šeitan pa kaže istrpite ih istrpite ih jahanjem od kalade jednog također prenosio se se prenosi la enel kilabe ummetun le mertu bi katliha velakin hiftu en ubide ummeh فاقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه جنها أو من جنها U ovoj predaji od Kalabe se kaže da je poslanik alaih selam rekao da nisu psi jedan vid ummeta naredio bi da se pobiju međutim kaže poslanik alaih selam bojim se da se zatre čitav jedan ummet zato od njih ubijajte samo crne mračno crne bez, bez pjege dakle koji su potpuno crni jer je to kaže džin ili oni su od džina u sahihu muslima se također govori o tome da su da je crni pas džin pa kraj te predaje u kojoj se to govori kaže se ja ebazar ma balul kelbil esvedi minel kelbil ahmeri minel kelbil asferi kal kal يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان Dakle, rekao je ovaj jedan prenosioc Ebu Zerru, šta je razlika između, u čemu je razlika između crnog psa, crvenog psa i žutog psa? Sve su psi, šta je? Kaže, sine moga brata, ja sam poslanika alaihi selam pitao. Isto to pitanje, kao što si mene pitao, pa je rekao, crni pas je šeitan dakle ti šeitani mogu se dakle predstaviti ili biti oblikovani ne kažem da se oni mogu oblikovati kako oni hoće sami od sebe ali postoji mogućnost da im Allah Đelešanu dao ako izgovore nešto ili urade nešto da ih Allah Đelešanu pretvori u neku od tih bilo životinja ili tih spodbi pa se zato govori da može biti šeitan u liku crnog psa govori se od strani poznatih islamskih učenjaka da mogu biti u obliku ili suretu raznih životinja pa između ostalog u liku ili obliku crne mačke jer crna boja upravo odgovara tim šeitanskim silama Čak se prenosi i predaja da se šetan oblikovao ili bio oblikovan kako hoćete u liku Surake bin Malika u bici na, na Uhud prenosi se predaja da je on došao taj šetan u liku Surake bin Malika došao do mušličke vojske pa im rekao la galibe lekum ul jeum minem nas ve inni džaru lekum kaže danas vas danas ljudi ne mogu pobijediti ja sam sa vama فلما اصطفى الناس اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين واقبل جبريل عليه السلام الى ابليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته فقاجه dalje se u toj predaji A kada ste poredali safovi muslimani naspram mušrika, treba da bude borba. Kaže poslanik alej selam uzima šaku prašine sa Božijim imenom i bata prema mušicima. U lica mušička. Kaže oni su tad okrenuli lica i počeli bježati. U isto vrijeme, kaže se u ovoj predaji, došao je Džibrili Emin i pokazao se i blisu tom šeitenu koji je bio u liku Surake bin Malika, kad ga je ovaj vidio kaže bila mu je ruka u ruci od jednog mušlika kaže on je istrgao također se okrenuo i počeo bježati zajedno sa svojom bratijom ka kale ređu pa mu onda viče taj mušlik ja suraka e tezu mu enne kelena džar kaže suraka pa ti si rekao da ćeš biti sa nama فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ehe, kaže, ja vidim što vi ne vidite, vidi on Džibrila. Ja se bojim Boga, a Bog je teškoga zaba i patnje. Vazalike hina real melaike, a to je tek uradio kad je vidio meleke da su došli, jer su oni boje meleka. Meleci njih progoni. Tidni tem je, kaže, da oni mogu biti u liku ljudi, životinja, zmija, akrepa, deva, krava, ovaca, konja, mazgi, magaradi, ptica, ljudi i tako dalje. E sad, kako i na koji način se ti džini, odnosno šeteni, pretvaraju u te likove? Kako i na koji način? Kako se oblikuju? Šeitan sam od sebe sigurno nema moć te promjene, da pređe iz jednog u drugi oblik. Ali postoji mogućnost, kako kažu islamski učenjaci, da im Allah Belešanuhu uzvišeni dao da kada nešto izreknu ili nešto uradi da ga Allah Đelešanu preoblikuje u dotičnu sliku a da sam sebe preoblikuje to inša Allah ne može u svakom slučaju prenose se i predaje između ostalog o tome da je bivalo direktnih ubistava od strane džina neki ashabi poginuli od njih. Kao i obratno, da su neki od njih